السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فين watukufu wa إسلام tunamhimidi الله تبارك وتعالى taala na vile kwa kutuamsha tukiwa salama kuweza kutekeleza jukumu hili la faradhi ya swala ya alfajiri tunaendelea kukumbushana misingi na aqida za ahli sunnati wal jamaa uh, wanasema wanawazuoni rahimahumullahu ta'ala wayu'minuna bilqadari kullihi وأن جميع أعمال العباد خيرها خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه ونفذت فيها مشيئته وتعلقت بها حكمته ni kwamba ahlusunnati waljamaa wanaamini qadar yote na wanaamini ya kwamba jamia a'mali al matendo yote ya waja yawe ni ya kheri au ya shari yamezungukwa na ilmu ya, muni, ya Allah tabaraka wa taala vitendo vyote ambavyo unavyovifanya vinavyokutokea ikiwa ni vya kheri ikiwa ni vya shari vyote hivyo vimezungukwa na elimu ya Allah tabaraka wa taala kwamba Allah anajua vyote vile ambavyo vinavyokutokea wewe katika maisha yako na vile vile wajara biha qalamu qalamu ya Allah tabaraka wa taala imeshapita katika hivyo unavyovifanya ni kwamba vilikwisha andikwa na Allah tabaraka wa ta'ala na vile vile vinakwenda kwa mashia ya Allah matakwa ya Allah tabaraka wa ta'ala Allah ndiye ambaye ataka wewe kufanya jambo fulani na ukalifanya kama hataki ilo jambo hauwezi kulifanya na vile vile vimeambatana na hikma ya Allah tabaraka wa taala vitendo vyako ambavyo unavyovifanya au yale yanayokutokea iwe ni ya kheri iwe ni ya shari yameambatana na hikma ya Allah tabaraka wa taala hapa ulama wanazungumzia masala ya qadar qadar ni mlango mpana ni mlango ambao kuna baadhi ya watu wamepotoka na mlango huu wakawa wao hawaamini kwa sababu ya kule kuingia ndani zaidi ya jambo hili la qadar mpaka wakaenda kupinga wakasema hakuna kitu kinachoitwa qadar wao wakaitwa alqadariyya alqadariyya alladhina yumfuna alqadar ni wale watu ambao wanapinga qadari ya Allah tabaraka wa taala sababu gani wamechokora sana katika huo mlango wakaingia ndani mpaka wakasema haiwezekani mambo ya nini ya qadar lakini ahlu sunnati wal jamaa wanaamini ya kwamba qadari ipo iwe ni yaheri iwe ni yashari yote haya yafanyika kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala tujue ya kwamba al bilqadar bil qadar min arkani iman kuamini qadar ni nguzo miongoni mwa nguzo za iman na pia vile vile ni msingi katika misingi ya iman wa huwa sirrullahi ala khalqihi na qadar ni siri ya Allah tabaraka wa taala kwa viumbe wake hakuna mtu anajua kadari ya Allah alivyoipanga hakuna hiyo ni siri ya Allah tabaraka wa taala kama yakul al-imam Ali radhiyallahu anhu al-qadaru sirrullah fala takshifuhu al-qadaru sirrullah ala ibadihi fala takshifuhu qadar ni siri ya Allah kwa waja basi msiifichue hii siri iacheni hivyo hivyo Allah ndo anajua kwa sababu ni mambo ambayo yataalaku bilghaibiyat yanaambatana na kufungamana na mambo ya ghaib kwa hiyo ni sirullah hakuna ajuae ameandikiwa nini katika huu ulimwengu isipokuwa Allah ndo anajua kile kitakachokusibu kesho kitakachokusibu baada ya hapa ukitoka msikitini yote hayo anayejua nani ni Allah jalla jalal kwa hiyo ni siri ya Allah tabaraka wa taala mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa na Jibril mal iman imani ni nini akataja yale mambo sita eh, ambayo tunayajua katika hadithi ndefu sana katika hayo akasema wa antu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi na uamini qadari kheri yake na shari yake kadari iko ya aina mbili kuna kadari ya kupangiwa mambo ya kheri na kuna kadari ambayo ya kupangiwa mambo ambayo ni ya shari lakini yote kwa Mwenyezi Mungu ni kheri tu lile ambalo unaloona umekadiriwa la shari kwa Mwenyezi Mungu nini ni kheri mathalani umekadiriwa kuwa wewe ni mgonjwa kwetu sisi hilo ni shari eh ni jambo ambalo halimpendezeshi mwanadamu lakini Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala amelifanya kwa hikma yake na anajua kwa nini amefanya hivi kwa hiyo hiyo ni kheri kwa Allah tabaraka wa taala kwa mwanadamu ni nini ishara والقدر قدران كما قلنا هناك قدر ya kheri na kadari ya nini ya shar na zote hizo kwa Mwenyezi Mungu ni kheri al العثيمين رحمه الله تعالى ta'ala asema بالقدر يتضمن اربعه امور yatadhammanu قدر umuri kuamini qadari imekusanya mambo manne ili imani yako ya kuamini qadari itimie lazima papatikane mambo manne imani yako ya kuamini qadari ya Allah lazima papatikane mambo manne jambo la kwanza akasema antumina biilmi llahi almuhitu bikulli shay'in jumlatan wa tafsila ili imani yako ya kadari itimie ni kwamba uamini elimu ya Allah tabaraka wa taala iliyozunguka kila kitu kwa ujumla na kwa utafsili yani bimaana Allah tabaraka wa taala ajua kila kinachoendelea katika huu ulimwengu na elimu yake hii ni yatangia huko kale huko si kwamba eti jambo likitokea ndo Allah anajua Aa, alishajua kabla ya kutokea lile jambo sababu kuna watu ambao wana fikra ya kwamba eti Mwenyezi Mungu hajui kitu mpaka kitokee mathalan ajali imetokea ni kwamba Allah alikuwa hajui kabla ya hapo baada ya kutokea ile ajali ndo Allah tabaraka wa taala akafanya nini akajua hiyo ni fikra potofu ni akida chafu Allah tabaraka wa taala alima ma kana qabla an yakun amejua kilichokuwa kabla hakijakuwa ameshakijua yeye elimu yake ni azalia abadia ni ya kale huko si kwamba eti Allah tabaraka wa taala elimu yake imezuka baada ya mambo kutokea katika ulimwengu ndo anajua ah kumbe kuna jambo fulani limetokea pale la Allah ajua kwa hiyo lazima tukiamini qadar tujue ya kwamba Allah tabaraka wa taala ni mjuzi wa kila jambo wallahu bikulli shay'in alim Allah tabaraka wa taala kwa kila kitu kinachoendelea ni mjuzi tabaraka wa, wa taala kwa hiyo anajua kimoja kimoja anajua kwa ujumla vyote maisha yako jinsi yalivyo mambo yatakayokutokea leo kesho kesho kutwa baadaye utakufa lini utakula riziki kiasi gani utavaa nini utatembea na gari gani uta yote hayo Allah tabaraka wa taala anajua si kwamba eti umeshanunua sasa Prado ndo Allah anajua kwamba fulani amenunua nini Prado au fulani amenunua ngamia au fulani amenunua baskeli la Allah alikuwa anajua hayo na elimu yake ni ya kitambo zaidi kuliko kila kitu wa maarifatu ilmi llahi bikulli shay na kujua kwamba Mwenyezi Mungu ajua kila kitu ukijua hilo basi itakusababishia wewe kuwa na hofu na Allah tabaraka wa taala utamwogopa Allah tabaraka wa taala kwa sababu utajua kila nitakalolifanya mimi Allah ameshalijua Allah amesha nini amelijua kitambo kabla sijalifanya mimi ile jambo kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anajua kila kitu hili ni jambo la kwanza ili imani yako ya kadari itimie lazima uamini ya kwamba Allah alimun bikulli shay anajua kila kitu jambo la pili ni al-imanu bi anna Allah ta'ala kataba fi al-lawhi mahfuz maqadira kulli shay'in ila yawm al-qiyama ni kuamini ya kwamba Allah tabaraka wa taala ameandika katika lauhul mahfuz makadirio ya kila kitu mpaka kisimama kiyama yaani mambo yanayopitika katika ulimwengu haya tayari yalikwishaandikwa katika nini lauhul mahfuz kwa hiyo kila kitu kilishaandikwa kwa hiyo uamini ya kwamba lile linalofanyika katika ulimwengu huu lishapitika kule Mwenyezi Mungu aliumba kalamu kisha akaiambia ile kalamu uktub andika ile kalamu ikasema madha aktub niandike nini Mwenyezi Mungu akamwambia uktub makadira kulli shay ila yawm alqiyam andika makadirio ya kila kitu mpaka siku ya kiyama mpaka kisimama kiyama ile kalamu ikaandika kila kitu ambacho kitatokea katika huu ulimwengu ki, kimeandikwa pale kwa jambo lolote linalotokea iwe ni ajali iwe ni kheri iwe ni shari zishaandikwa huko kwa Allah tabaraka wa taala wa kila shay'in ahsainahu fi imamin mubin kila kitu Allah tabaraka wa taala asema tumekidhibiti kwa kukiandika katika imami mubin ambayo ni lawhu al-mahfudh kama anavyosema Sheikh Saadi rahimahullah ay wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabin warid katika kitabu ambacho kiko wazi wa huwa ummul kutub na hicho kitabu ndio mama wa vitabu vyote wa ilayhi marji'uha na kila kitu au kila kitabu kitarejea hapo wa huwa lawhul mahfuz nayo ni lawhu al-mahfuz hilo ni jambo la pili kwanza ujue ilmu ya Allah tabaraka wa taala kwa kila kitu kabla ya kutokea eh, kile kitu Allah tayari ameshafanya nini ameshakijua na vile vile uamini ya kwamba kila kitu kinachoendelea katika ulimwengu kilikwishafanya fanya nini kilikwisha andikwa wa kulla shay'in ahsainahu fi imamin mubin jambo la tatu ni kwamba antu'mina bi anna kulla ma yahduthu fil kauni fahuwa bi mashi'ati Allah azza wa jalla fala yakhruju shay'un an mashi'atihi abadan ni uamini ya kwamba kila kinachotokea katika huu ulimwengu kinatokea kwa mashia ya Allah kwa Allah kutaka Allah akitaka jambo litokee litatokea hakuna kitu ambacho kitaweza kutoka katika mashia ya Allah tabaraka wa taala kila kitu kinachotokea ni kwamba Allah tayari ameshataka kifanye nini kitokee iwe ni cha kheri iwe ni cha shari Allah subhanahu wa ta'ala asema wama tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin hamtotaka nyinyi jambo lolote isipokuwa mpaka Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe atake akitaka litatokea qala ibn kathir katika hii aya ibn kathir asema laisatil mashi'atu mawkulatun ilaykum huku kutaka si kwamba kumewakilishwa kwenu nyinyi ya kwamba mtake ndo liwe la asema faman shaa ihtada yani kwamba vile mtu akitaka yeye ataongoka wa mansha adalla na akitaka atapotea si hivyo bal dhalika kulluhu tutabi'u tutabi'u limashiatihi Allah tabaraka wa ta'ala bali yote hayo yanafata mashia ya Allah tabaraka wa ta'ala wataka kufanya jambo iwe ni la kheri iwe ni la shari halitokufanyika isipokuwa mpaka Allah tabaraka wa taala afanye nini atake akitaka litafanyika eh, wasema wanaozuoni wa tafsiri wakati hii aya imeshuka liman shaa minkum an yastaqim anayetaka miongoni mwenu na awe katika njia ambayo ni ya sawasawa an awe na msimamo kuna mjinga mmoja akasema hivi ambaye aitwa Abu Jahal akasema al-amru ilaina sasa tumesha pewa kwamba eh, mambo ni kwetu sisi inshina istaqamna tukitaka tunafanya nini tunakuwa na istiqama wa inshina lam nastaqim na tukitaka hatu na istiqama haya maneno aliyosema baada ya kuteremka hii Allah ya tabaraka ya Allah tabaraka wa taala liman shaa minkum man yastaqim yani kana kwamba vile mmeshapatiwa mashia mkitaka fanyeni msipotaka eh msifanye ndo Allah tabaraka wa taala akateremsha hii aya nyingine wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin si kwamba eti wewe ukitaka ndio litakuwa la paka atake Allah tabaraka wa taala ndio lifanye nini liweze kutokea hili ni jambo la ngapi la tatu kwanza tumesema al ilmu llahi bikulli shay almuhitu bikulli shay elimu ya Allah inayozunguka kila kitu pili tukasema nini ah al kitab anna kulla shay'in kutiba fi lawhil mahfuz kila kitu kimeandikwa katika lawhul mahfuz jambo la tatu tumesema nini almashia mashiatullah tabaraka wa taala ya kwamba kila kitu ambacho kitakachotokea ni kwa mashia ya Allah na kwa matakwa ya Allah tabaraka wa taala jambo la nne na hii nukta ni kwamba kuna wengine wasema mwanadamu amepewa khiari ya yeye kufanya jambo kwa hiyo akitaka atafanya akitaka hafanyi la wewe utakwenda kwa vile ambavyo anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala masha Allahu kana alilolitaka Mwenyezi Mungu litakuwa wa maalam yasha lam yakun na lile ambalo hakulitaka halipo jambo la nne alkhalq lazima uamini kuumba na maana yake ni kwamba alimanu imanu bi anna Allah ta'ala khalaqa kulla shay ni uamini ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameumba kila kitu qala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah ameumba kila kitu na akakadiria makadirio yake fa kullu shay'in makhluqun lillahi kila kitu ni kiumbe cha Allah tabaraka wa taala hatta harakati insani mpaka zile harakati zako zile fiili zako vitendo vyako unavyovifanya vyote vimeumbwa na Allah tabaraka wa taala kunyanyua kusema kuchukua kupeleka kufanya hivi vyote hivyo ni viumbe vya Allah tabaraka wa taala fa idha kana huwa makhluqun wa sifatuhu wa af'aluhu makhluqatun aidan la shakka ikiwa wewe umeumbwa basi hata vitendo vyako vimeumbwa hata kile unachokifanya pia ni makhluqun lillahi tabaraka wa taala ni kiumbe cha Allah tabaraka wa taala qala taala wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah amewaumbeni na yale mnayoyafanya pia Allah ameyaumba ni viumbe vya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo haya wanasema wanaozuoni ni maratibul qadar ni yale maratibu ya qadar ambayo qadar imani yako ya qadar haiwezi kukamilika mpaka uamini vitu kama hivi ilmu llahi almuhitu bikulli shay'in anna kulla ma yahduthu fi hadhihi fi hadha alkawn maktub inda Allah tabaraka wa taala fi lawhil mahfuz na vile vile almashia na vile vile alkhalqu kwamba Allah yeye ndiye muumbaji wa kila kitu mlango huu kama tulivyosema kuna wengine wamekwenda kupotoka na kupotea kwa sababu ya kuingilia ndani eh mtu akawa yeye anajikadiria mimi nishaumbwa hivi bwana eh? mimi nilikadiriwa nisiswali uliona wapi ulikwenda katika lauhul mahfuz ukaona ya kwamba wewe ulikadiriwa usiswali kwa hiyo watu ni kujitahidi fakullun muyassarun bima khuliqa lahu kila mtu ata wafanyiwe wepesi kwa kile Allah tabaraka wa taala alichomkadiria lakini mtu kusema mimi niliandikiwa hivi bwana ulijua wapi uliona wapi ya kwamba kumeandikwa kwamba wewe eh, ni mtu ambaye hutoswali kamwe ukakaa an majaliwa la lazima watu wajibidiishe na kufanya yale aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala hayo mambo ya kwamba nimekadiriwa hivi sijakadiriwa hivi huo ni mlango anayeujua nani Allah peke yake sisi kazi yetu kuamini na kusubiri matokeo ya nani ya Allah jalla jalalu kwa haya machache Allah tabaraka wa taala atujalie min alladhina yastami'una alqawla فاتبعونا أحسنه اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين